Värmland är det så gött, gött, gött Och allt kan en få sig en flött, flött, flött Och inget annat land än att vita kan Där en har så ljuvligt och gött, gött, gött För bönder det har de så rika som se Och pengar de får för potäter och se och kalvar och kor och ankor och sor Och det gör i pluntan så gött, gött, gött och prästen han är då så stinner sig så Och länsman så tjock så han inte kan gå Och klockare far är alltid så rar Han sjunger så det gör så gött, gött, gött Kalasare kan ditan häckas folk Och äta så käften är fuller av mjölk och pannkaka, mos och lutefisk och sås Och det gör i magen så gött, gött, gött Töser töserna har de så fröat som bär Med kyliga armar och små nässaffär Och söta som sill, en talar man truten Och det gör i hjärtat så gött, gött, gött Men köttaren se, det går aldrig däran Då spötta och sparkar är värre än skam för Petter Lars här fick nog känna svär Men han tyckte ändå det var gött, gött, gött förlötta och ban en klatt på hans fru och ban att veta en syndiger hud. Men höll sig allt gick, så löfte han fick, då tyckte allt här det var gött, gött, gött.